Azken asteko aktualitatean ere paso bat, Severin! Katalunia, Yemen, Turkia, Palestina eta Estatu Batuak ditugu aipatuko eginkuan. Igan hastin Kataluniako alderdi independentistak adostu dieen parlamentien osaketa, ohitazteko Espainiak zutiela hauteskundiak deitu eta ezien ohizko hauteskundiak haitagai sumait prejuntegin edo herbesteratuik behitzen. Astizkeni no, die ordian Katalandar parlamentiak ben txartzia egin eta Jose Torrent da ezarrik izan parlamentien bu. Bediskurtso aski moderatia izan da nahiz eta ideia erradikala guentako ezaguna den, eta jakina gizartien alkar arralotzia dila helbu. Hale, Espainiaz e, deklarazio sumait izan dia Katalunian halanula Ernest Maragal entako Espainiak egiten dakian bakarra impozatzia, humiliatzia eta sigortzia da. Independentisten helbuietan da Kataluniak be instituzionen kundeantza arra hartzia, Espainiako goberniak eskualdia be esku esari beitzian eta eskualdeko jabakiak begain hartu beitutu. Bigeren aktualitatea da poloniatik horra zaiku eta abortuaz aida. Jadanik jakin behar da handiela abortiaz eh, lege zorotzenak Europan. Debekatuik behita abortatzia salbu hiukasietan, haurdun aldiak lanjean ezartzen balin badu amain bizia, haurra ekintza kriminal bat eta balin bada, bortxaketa bat bezala, edo fetusak malformazio handi bat balin badu kasi hoietaz aparte abortia ordin debekatuik da Polonian. Bi hama hamabostetik boterean den alderdi kontserbadorea, PIS izenekua, mugatu nahi du abortu henia wano eta hastehuntan bi lege proposamen igandia parlamentutik. Lehen lege proposamena zelaik abortiaen hunartzia, baldintzai gabe lehen hamabi astetan. Eman ezten eskubidentako intzinamentu bat izanen hau, errefusatuik izan da parlamentian. Bigarren lege proposamena aldiz, komisione batek du aurk uh, aztertuko eta hanintxeze errepresiboagoa da. Fetusak malformazio askar bat balin badu e debekatu nahi dik, eh, die abortia. Gai horrek herritarrak bitan zatitzen dutu, manifestazioak antolatu ditie kontre eta aldekuek, edo aldekuek, bai, jakinen, edo jakinen utziko zutegu ondoko egunetan edo astetan legia igaiten barin bada. Hasteko hiugaren informazionia estatu batuak eta kurduen armadaz da. Estatu batuak jabakidie kurduekin biltzia armada aman komun baten egiteko Siria eta Turkia arteko mugaan. Bena horrek harazo handiak sortzen dutu Turkiarei hentako kurduak Turkiaren batasuna mehatsatzen behitie eta estatu batuak jakinazidie armada berihunek estila helbulu provokatzia Turkia bena estatu islamikoen urrentzien segurtazia Sirian. Bon, egoera aski komplikatia da, benazal he aipatzeko kurduak Turkian e agertzen den e, minoritate bada eta habosienak nahi dien estatu propioa sortu Turkiak badu, e, Turkiako kurduek alderdi politiko bat sortu die PKK izenekua, kurdistaneko langilen alderdia eta Turkiako presidentak e, alderdi hau kontsideratzen duko terrorista bezala Jakin Dielaik, estatu batuekin armada bat eginen Diela, bediskurtsuan Erdoan frank errandu estatu batzuek aithortu die aizel armada terrorista baten sortzen gue borta aintzinean eta gu egin beharra da armada terrorista hunden txuntzitzia sortze huntan. Ageiko haize zentzutan junen dien Turkia eta estatu batuen arteko harrimanak. Lashteko laugeren informazioen hausi bezala, estatu batu eta berrize juitengia, palestinar niraldean arteko harremanak aipatzen aipatzeko. Igan astin, aipatu ginezien jadanik Donald Trumpek, tweet edo txio baten bidez mehatxatu zila lagunguen apel txia, palestinar ere emaiten ziena mehatxia horin bete du haste juntan. Ehunta hogeita bost milu dolar eman behar balin bat zutian unra e, erakundiai, hiuntan hogei milu baizik ez tutu eman, erraitez bat zentzien juntan hogeita bost miluak izostuik ziela agintu berri bat uken arte. Unrako buia Pierre Krahenbul, domaje hatzamaiten du jabaki hau eta be ustez eki alde hudianin den gizartien garatzeko proiektuk hobena oh, oh, diela ekuazten jabaki hunekin. Jabaki hau hartuik izan da Mahmud Abaze, Palestinar buia eta Donald Trumpen arteko harremanak txarrienin gelaik, Abazek erran baitu ez zila parte hartuko estatu batuak antolatzen ba, balin bazien edozu negoziaketetan, horrek erran nahi du ez dira ezagutzen estatu batuak mediazio neutro bat bezala, Jeruzalem, Israeleko ambasadaen jamaitia, jabaki dienetik. Eta hasteko azken aktualitatia gaizki ezagutzen dugun estatu bat eta ikorazaiku Yemenen gunean. Nazio batuen erakundeko txosten konfidenzial batetan erraiten du Yemen, estatu bezala kasik ez dela habo existitzen. Estatu bakar baten partez badia estatu tipi handan ahenartin gerlan haidienak. dienak. Aipatu daiziegu jadanik, Yemenak bizidian egoera kritikoa Rabia Saudian gatik eta Iranek aldiz rebelde utistak sustengatzen dutie. Seretasun habuentako egue iganasteko kronikala uh, arrajutia ahorkatzen dena den egoera humanitarioa izigarri larria da. Hogeita bi miliu pertsonak behar behitutie urgentziako lagungoa bat beti hunen donazio batuen erakunde, erakundia entzostenaen ABA. Erakunde juntan ebai gatazkako aktoreak oro akusatzen dutie lege humanitarioaren urrazke edo urraketaz. Nazio batuen erakundeko sigortzeko komitia bildu da ebai hilabete urrentze juntan ikusteko ze egiten ahaldien kasu juntan. Bena egoera izigarri komplikatia da, negoziak eta huien berri emanen deiziegu, bena probabilitate guti bada nazio batuen erakundiak elkibide baten atzamaitia, edo gutienez elkibide baten atzamaitia ondoko astetan. acheté que actualité tienne et répa chobat, c'est